قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب إن دعيتم للحياة رأسي أو ربوي موي كوي بيريتي bojte se gospodara svoga, one koji na ovom svijetu dobra djela budu učinili čeka nagrada.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 To je posljedica onoga što su vaše ruke počinile. A dosta toga Azze wa Jal وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا ظَلَمُوا ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى I da Allah Želešanu kažnjava ljude za ono što učine i za prestupe i greške koje naprave, ne bi na zemlji ništa što se miče ostavio. Da uzvišeni Allah Želešanu kažnjava svoje robove za grijehe koje čine, ne bi na zemlji živo biće ostavio sve bi uzvišeni azzawajal uništio. Walakin yuakhiruhum ila ajalin musamma, no međutim uzvišeni Allah dželešanu te njihove greške i te njihove propuste i grijehe do određenog momenta ostavlja. To jeste ostavlja ih i odgađa ih do sudnjega dana kada će uzvišeni Allah dželešanu obračunavati svoje robove za ono što čine na ovome svijetu. tema našeg današnjeg predavanja biće griješenje i posljedice griješenja. Jer živimo, braće, u vremenu kada su se ljudi odali griješenju možda više nego ikada prije. Pa je stoga jako neophodno govoriti o ovim temama da bi se to griješenje, ako ne, u potpunosti uklonilo i iskorijenilo, onda bar ublažilo. Znajte, draga moja braćo, da je osnovni faktor, glavni činilac koji odvodi ljude, muslimane, vjernike, sa pravoga puta i koji ih spusta na stepen koji im nije Allah Žešanu htio na ome dunjaluku, jeste njihovi grijesi. To je osnovni faktor koji ih odvodi, znači sa onoga mjesta kojim je uzvišen je Allah Želešanu zacrtao na ome svijetu. A kako i ne bi bilo tako kada čovjek čineći nepokornost ne postupa po propisima kojim, kojim ga je obavezao uzvišen je Allah Želešanu. On je nepokoran stvoritelju koji ga je u najljepšem obliku i najljepšem, u najljepšoj sliki ga stvorio. Tako griješenje ima negativne posljedice u svim sferama ljudskog života. Bilo da se radi o političkom, o društvenom, ekonomskom, moralnom i drugom životu, negativno utječe na čovjekov, na čovjekov život. I ajeti hadisi koji govore o griješenju i posljedicama griješenja su brojni. I nemoguće ih je pobrojati u jednom kratkom izlaganju. No međutim, možemo spomenuti nešto od onoga što ukazuje na griješenje i na negativne posljedice toga griješenja. Draga moja braćo, poznata je izreka među svijetom, među ljudima, čak ponekad među, i među vjernicima, da onaj koji šteti, odnosno da onaj koji griješi ne šteti nego samo sebi. Kažu griješnik, onaj koji čini prestupe, on nanosi samo sebi štetu. Štetan je sam po sebe, a ne šteti društvo. Bileži imam Al-Bejhati u šobu limanu sa vjerodostojnim lancem prenosilaca da je jedan čovjek jedne prilike kazao pred Ebu Hureyrom kaže nepravednik valim, kaže ne šteti nego samo sebi. Pa je Ebu Horeira radijallahu ta'ala anhu pogledao u nebo i vidio pticu koja leti. Pa kazao, tako mi je Allaha, nepokornik čovjek i nepravednik koji griješi Allahu Đelešanu, kaže, štetu nanosi, kaže, ovoj ptici koja je u zraku. I bileži imam Edine Vori u El Međalise od Ebu Bekra radijallahu ta'ala anhu da je kazao, mamin sajdin uside, sajdin uside, Wala min šeđaratin kutijat imna biterkiha. Kaže, nema nijedne žrtve da bude pogođena u lovu, niti jednog drveta da bude posjećeno, a da to ne bude posljedica što su ostavili. Šta su ostavili? Ostavili su zikr Allahu Đelešanovi. Pa životinja koja je ulovljena u lovu i drvo koje je posjećeno, to je posljedica onoga što je učinio onoga što je učinila ta životinja ili to drvo. Ostavili su zikr Allahu Đelešanu i njegovo veličanje Azeođele. Jer braćo, nepokornik i griješnik nanosi štetu sebi i cijelom društvu u kome živi. Kaže Hafil ibn Hajar u Fethul Bari u svome komentaru na Buharin Sahih da čovjek koji ostavi namaz šteti cijelom društvu. Kako je to ovaj veliki islamski učenjak Hafiz Laskalani zaključio da čovjek nepokornik i grešnik čini nepravdu cijelom čovječanstvu i svim muslimanima. Kaže zato što muslimani u namazu kažu Esselamu alejna wa ala ibadillahi salihin. Neka je na nas spasi mir Allahom i na sve dobre Allahove robove. Pa onaj ko ostavi namaz, on ne uči tu dovu. On ne uči tu dovu za svoju braću muslimane i time je odmah učinio nepravdu svoj, svoje braći svim muslimanima. Draga moja braćo, nepokornost čovjeka muslimana i njegovo griješenje, pored toga što njegovo srce postane crno od tog griješenja, neophodno je i nužno da se posljedice tog griješenja vide na njegovim udovima. I neće se čovjek zaustaviti da tajno griješi, nego će doći na stepen kada će morati javno griješiti. To je Allahov sunnet. Jer se neće zaustaviti jel, sa onim što je činio od griješenja. Jer je griješenje vraćao kao vino i kocka. Kada se to čini u početku, kada je čovjek kockar, amatjer nekakav, kako on to čini? Ponekad, rijetko, i onda učešćuje. I tako, dok ne postane na kraju, ovisan o tome, bilo da se radi o vinu ili kocki, na kraju da, jeli, ne može da se toga riješi da se prođe. Je li čovjek koji je počeo kockati, je li prvo večer ušao u kasino i kockao cijelu noć i prokockao i metak? Nije. Neko je to činio postepeno, ti je došao do stepena kada se toga više ne može proći. Isto tako alkohol. E tako i griješenje. Čovjek učini jednu, jedan grije, jednu sitnu stvar i smatra da je to sitno. Pa nakon izvjesnog vremena učini opet sličnu stvar. I tako postepeno dok mu griješenje ne postane potpuno normalna stvar. Čak šta više vidi u griješenju dobro. I kada griješe vidi da čini dobro. Ne smata to greško. E to je najveća nedeća i najveći mu sibet. Kada čovjek čini grešku, a nije uvjeren i ubjeđen da čini grešku. Zato kažu islamski učenjaci pojedini da Allah Želšanu ne primate obu od koga? Od novotara. Jer on kaže takav čovjek nikada se u stvari kaže neće ni pokajati. Jer on čini novotariju, a misli tom novotarijom da se približava Allahu Đelešanu. Mi ubijeđen je da čini ibadet. Tako i čovjek čini grije, a smatra da to što čini da nije grije, a možda čak smatra da se približava Allahu tim. I onda se neće nikada jeli, pokajati. Bilježi Ibn Ebi Dunija u svome dijelu Al-Kubat, Ibn Ebi Dunija je jedan veliki islamski učenjak koji je umro 271. hijđarske godine, od Hamada ibn Seleme Hamad ibn Seleme je jedan veliki također hadijski stručnjak i učenjak on je bio jedan od učitelja Abdullaha ibn Mubarek Abdullah ibn Mubarek je imao šest svojih najpoznatijih profesora to su bili Sufjan ibn Ujejne Sufjan et Seuri Hamad ibn Seleme ovaj o kome govorimo Hamad ibn Zeid El Fudail ibn Iyad i Ismail ibn Ulejin Ti šest profesora imao Abdullah ibn Mubarak. Jedan od njih je bio, znači, Hamad ibn Salame. Kaže Hamad ibn Salame, Lejse ti la'netu sawadu fil wajh. Kaže, nije, kaže, crnilo i nije pravo proklestvo da se na čovjekovom licu vidi crnilo i da pocrni čineći grijehe. O inne me la'netu ella jahruđe linsanu min zembin hatta jeqa fil ahar. Već je, kaže, pravo proklestvo da čovjek kaže ne iziđe iz jednog grijeha, već je upao u drugi grijeh. Non stop griješi. 24 sata zaposlen u griješenju. Nije ogovorio jednog čovjeka, već je potvorio drugog. Nije završio sa potvaranjem, već je tamo jeo meso trećeg i tako dalje. Non stop u griješenju. E to je pravo crno, kada čovjek nauči se griješiti i ne može, jeli, ne može bez griješenja. Draga moja braćo, griješenje ima jako negativne posljedice po pojedince i društva. I tragovi i posljedice griješenja moraju se vidjeti u jednom društvu. Nemoguće je da jedno društvo bude griješničko i da to ostane tako. Nepravedičko, to je nemoguće. Poslanik sallallahu alaihi wa sallam nas obavještava braće u jednom jako, o jednom jako čudnom hadisu. Svi hadisi poslanika sallallahu alaihi wa sallam su jako bitni. I u tome je spas čovječanstva. Kada se uhvate upute poslanika, ali i salatu wasalam. Ali ovaj hadis je jako bitan za naše vrijeme i za temu o kojoj govorim. Kaže, ali i salatu wasalam, u hadisu koga bilježi imam Ahmed ibn Mađe, imam Hakim i drugi, sa vjerodostojnim lancem prenosilaca, Ja mašer al muhađirin hisalun hamsun idab tulitum bihin wa ja'udu billahi tudrikuhum. Kaže, o, skupinom muhađira, pet stvari, ako budete sa njima iskušani, znači neće biti dobro, a molim, kaže Allaha, da ih ne dočekate, tih pet stvari. Prva od otih stvari, kaže, jeste kada jedan narod javno bude činio nemoral, bude nemoralan, Allah Đelešanu će, kaže, na njih poslati bolesti koje nisu bile poznate njihovim predsima, koji će bolesti koje će imati jeli, široka dejstva, koje će čitava društva zahvatati. A nisu bila znači poznate njihovim priješnjim generacijama, a u drugom predanju koga bilježi Hakim i Vehike kaže Illa sallatallahu azze wa džel alejhimul meut. Kaže, a uzničeni Allah Đelešanu će kaže na njih kaže poslati bolest. Pa u ovome prvom predanju kaže se da će poslati na njih bolesti koje nisu bile poznate ni njiho, njima, ni njihovim predsima. A u drugom predanju da će poslati na njih smrt. Pa je svaki od ova, stvar ovaj drugi rivajt je protumačio ovaj prvi. Šta se odnosi? Kaže, to jeste poslaće na njih bolesti epidemije koje će se raširiti i od kojih neće biti lijeka, od kojih će oni umirati. I vidimo danas. Kakve su sve bolesti kao posljedice nemorala izišla? I kažu ne možemo nikako izliječiti te bolesti. Upravo kada nađemo nešto što liči lijeku, što bi moglo malo ublažiti snagu te bolesti, kažu ta bolest poprime kakvu novu boju i oblik i ovaj opet ide napred i oni su nemoćni da je liječe. Postaće Allah na njih smrt. Braćo, ovo vam je poslaničko, vjerovjesnička diagnoza stanja u kome se mi nalazimo. Ovo vam je EKG našeg stanja. Poslanik sallallahu alaihi sallam samo još nije kazao u Bosni će se dešavati tako i tako. I imena i gradova još nije spominjao. Sve je dugo spominjao. Svojim sunetom sve je kazao. U titu će vam je Dat mi je jezgrovit govor. S malo riječi jednim hadisom poslanik opiše stanje umeta od prvih do posljednjih. Kada budete činili tako i tako, da će vam se to i to. Tačno na način kako je poslanik opisao. Kao da je živio poslanik, ali i salatu u 20. stoljeću. Pogledajte samo ulice u kojima mi živimo. Ne govorimo za ova podneblja. U našoj Bosni. I u drugim mjestima gdje žive muslimani. Kako je stanje? Ulice se, uli, na ulicama se osjeti pesadi nered. Čovjek koji bi prošao ulicom i zažmirio, on bi osjetio neredi pesad koji je raširen. Baš onako kao što je poslanik sallallahu alaihi wa sallam kazao u hadisu La te kumu sa hatta je te safedu fitariq te safu del hamiru. Neće nastup, kaže sudnji dan, dok se ne budu po putevima jahali kao što se jašu magarci. Ovi danas koji čine nemoral po Balkanu, oni su gori od magarani. Jer ti magarci, te životinje imaju nekakav stil, imaju nekakav osjećaj. Ovi nemaju nikakvog osjećaja. Javno se nemoral čini po tim ulicama. I zato, braćo, kada bi svako kada bi svako ministarstvo zdravlja napisalo ovaj hadis sebi na zidu i uokvirilo ga i pazilo na ovaj hadis, onda bi stanje bilo puno drugačije nego što jeste jel, u ovim danima. I onda kada Allah Želešanuhu odluči da kazni taj narod, kaže pošle na njih smrt. Wa iza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fa fasaqu fiha. Fa haqa alayhi al-qawlu fa dammarnaha tadmira. A kada Allah Želešanu hoće da uništi neki narod i neke ljude onda naredi tim pokvarenjacima u tom mjestu da pesad i nered čine, pa ih onda Allah Želešanu sve do teme da uništi. Druga stvar koju je poslanik Ali se otvrstava spomenuo ome hadisu jeste kaže kada ljudi budu zakidali na vagi i ne budu pravedno mjerili uzvišeni Allah Želešanu će dati da da će sušne godine i da će da sa njima zavladaju nepravedni vladari. Nepravedni vladari zakidaju danas gdje god rade muslimani ili većina trgovaca muslimana koji radi nisu onakvi kakvi im ih je opisao poslanik sa osanem. Da im se obećava časno mjesto za pravednog trgovca. Jer to je džihad. To je pravi džihad da trgovac bude pravedan. Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem da će sušne godine. Sušne godine kada muslimani po desetak mjeseci možda ne vide oblaka jednog jedinog. Niti kiše. I da će napravedne vladare da vladaju njima. Nema danas vladara među muslimanima da je pravedan. Ne samo da je pravedan. Da čini nešto od pravde, ni toga nema. Najveći su ti isti vladari, najveći su borci protiv islama. Oni su prvi spremni da udare islam, i da udare muslimane i da zaustave bilo koji hajr koji se čini u ome umetu. Treću stvar koju je poslanik Ali Isra Tresan spomenuo kaže jeste kada kaže jedan narod prekine ugovor sa Allahom Đelešanu koji je uspostavio kada je kazao uzvišeni lestu bi rabbikum kalu vela kada je Allah Đelešanu pitao zar ja nisam vaš gospodar a oni su kazali jesti gospodar naš ti si naš gospodar ti si nas stvorio i tebi ćemo pokorni biti Kada to učine, onda će uzvišeni Allah Đelšanu dati sušne godine i neće im znači spustati kišu. Kada prekinu jeli, davanje zakijata, neće uzvišeni Allah Đelšanu davati kišu. A kaže da nije životinja, hajvana, uzvišeni Allah Đelšanu ne bi im dao nikako kišu. Pa danas dio muslimana treba znati da plod i netinu koju ubir, ubiraju biva iz Allahove milosti prema prema hajvanima. Četvrta stvar koju je poslanik Ali sam sam sada spomenuo ovdje jeste da kada ljudi prekinu, znači ugovor, treća je bila vezana za zekat, a četvrta je kada muslimani prekinu vjernici ugovor sa Allahom Žešanu koga su uspostavili, Allah Žešanu će dati da njihovi neprijatelji uzmu dio zemlje kojom oni vladaju. U drugom sedmom rivajetu navodi kaže uzet će komad zemlje koja se nalazi u vašim rukama uzet će vam Palestinu, uzet će vam Bosnu, uzet će vam ono, uzet će vam nešto od onoga što je bilo jeli, u vašim rukama. I petu stvar koju poslanik sa osram navodio u ovome hadisu jeste, kaže, a kada njihovi imami, vođe i predvodnici, ne budu sudili po Allahovoj Đerašanu u knjizi, onda će, kaže, dati Allah Đerašanu da među njima budu velike razmjerice. Pa pogledajte danas stanje među muslimanima. Muslimani smiju samo između sebe da ratuju i jedni druge da ubijaju i jedni drugima da budu neprijatelji. I samo jedni prema drugima da pokažu svoje zube. Prema neprijatelju nikako. Može li musliman iz bilo koje zemlje muslimanske koja si romaša da uđe u bogatu? Treba mu tri mjeseca da dobije nekakvu vizu koja vredi sedmicu dana ili sviču tome. Učinit će da odnosi budu zategnuti. Svaka zemlja zasebno. Svaki grad zasebno, svaki džemat zasebno. To je, braćo, sve posljedica onoga što su ljudi činili. Posljedi, posljedica dijela njihovih ruku. Bileži Ibnu Kudame u svome dijelu Kitabu te Uabin da je Musa a.s. jedne prilike izišao sa Benu Israilom sa 70.000 Izraeličana da traže od Allaha Đelšanu kišu. Bila je jedna sušna godina pa su tražili od uzvišenog Allaha Đelšanu jeli da im spusti kišu. Ova braćo priča nema nekakav lanac prenosilaca, ali se na njoj ne grade nikakvi šerijatski propisi. Tako da nema smetje da se ona spomene kao pouka, jer priče na kojima nisu građeni šerijatski propisi ahkjami i nisu vezane za akajid sam, ne smetaju da se spominju s tim da nema ništa u njima što oponira jeli, temeljnim islamskim jeli, ovaj, postavkama i principima. Kaže se da je Musa a.s. izišao sa 70.000 kršćana e, izraeličana da mole Allah Žešanu za kišu. Pa kada su izišli, dao je Allah Žešanu da još veća žara upeče i još jače sunce. Pa je Musa a.s. obratio Allah Žešanu, pitao gospodaru moj, zbog čega ova suša, a mi smo izišli da tražimo od tebe kišu da nam se sminuješ. Pa je Allah Žešanu ukazao O Musa, među vama kaže ima čovjek koji mi je 40 godina nepokoran. 40 godina mi nepokornost čini jedan grešnik kome moraš narediti da iziđe između vas. Pa ću ja da vas obastem kišom. Pa je Musa ali sam vam kazao gospodaru moj kako da to učinimo kako da ja to učinim kako će mene čuti 70.000 ljudi. Kako da ih obavijestim sviju, ne čuju oni to. Nisu oni tada imali u vreme Musa, ale i sram, niti poslanika, sallallahu alaihi sallam, ovo što mi imamo. Mikrofone i pojačala i sliše stvari. Neko od ashaba kada bi došao među nas na jedan naš skup i vidio aparaturu koju mi imamo, on bi pomislio da je to džennet. Da je to Allah šalu na, na dunjalu stvorio džennet, pa se ljudi sad na dunjalu služe džennetom. Nisu imali toga. Pa je rekao Allah Žalšanu, ti kaži a na nama je da obavijestimo svijet, na nama je da mi to prenesemo drugima. Pa je Musa ali sam vam rekao. I svi su to čuli. Potom je čovjek, taj griješnik, pogledao lijevo i desno, napred, nazad, vidio je da je on ciljan tim riječima. Vidio je da je on taj, na njega se odnose te riječi. Pa je uzeo i uvukao svoju glavu odjeću, pokrio se svojim odjećom i kazao. Gospodaru moj, 40 godina sam ti nepravedan nepokoran, griješnik, nisi me, kaže, osramotio. Nemoj me, kaže, gospodar moje sramoti na ome danas dan, pred 70.000 ljudi. Vidimo, braćo, kako se čovjek stidi svoga grijeha. Pred 70.000 ljudi. Šta je 70.000 ljudi u odnosu kada Allah Žešano su u njem danu? Spoji i prve i posljednje. I vjernike i poslanike. Poslanike i, vje, i vjerovjesnike i vjernike i nevjernike i sve spoji i onda svoga roba pred svim tim čovječanstvom osramoti. Stidi se da ga 70.000 ljudi vidi da je grijeh učinio. Čovjek se stidi musliman da jedan čovjek drugi musliman sazna njegov grijeh koji čini. Pa je kazao gospodar moj, nemoj me danas osramotiti. Pokajao se iskrenom te obom gospodaru Adzevođan. Pa je Allah Žeršanu spustio kišu. Nakon toga upitao je Musa a.s. gospodaru moj, kaže nije niko izišao između nas, a ti si nas i pored toga obasuo kišom, kako to sada? Pa je kazao Allah Želšanu, da ja Musa, ja sam vam spustio kišu zbog onoga zbog koga sam vam prvi put zabranio kišu. To jeste zbog iskrene te obe toga roba, ja sam vam spustio kišu. Pa je Musa alaih sallam rekao, gospodar moj, pokaži mi ga, da ga znam, da vidim toga čovjeka. Da vidim toga čiju si dovu uslišao. Pa je Allah šalom kazao, Musa, o Musa, kaže, 40 godina mi je nepokoran bio i ja ga nisam osramotio pred ljudima. Saže, da ga sad osramotim kad mi je pokoran i kad mi je te obe došao. Vidimo, braće, ovo je samo milost Allaha Đalšanu. Mi znamo da čovjek, kada mu neko jedan put nešto u životu naudi i nešto mu učini, što on ne voli. Da mu cijeli život to spominje. Ako mu ne spomene ponekad kao izgledom svojim i pogledom da mu to kaže. Sjećaš se ti kad si učinio to i to. To čovjek ova duša ne može zaboraviti. A vidimo kako Allah Žešanu 40 godina nepokoran i na kraju toga Allah Žešanu oprostijeli svome robu ono što je činio. I zbog toga ne samo to nego se sminuje cijelim drugim ljudima koji žive, žive s Kažemo, draga moja braćo, griješenje ima posljedice na pojedince i društva i grijeh jednog pojedinca može se odnositi na cijelo jednog društva. Mogu svi osjetiti posljedice toga griješenja. Mora, nemoguće je. Nemoguće je da u jednom društvu bude griješnika i da vjernici prešute to, ne pozivaju na dobro i na noće zla, a da ne, da, ne zade si kazna da lahađa. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koga je bilo imam Buharija u redovnom mufredu sa vjerodostojnim lancem prenosilaca La tawadde itnani illahi azza wa jal au fil islami ثم فرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما Neće se, kaže, dvojica voljeti u, u islamu ime Allaha Čelešanu, a potom da se budu, da budu rastavljeni osim kaže zbog grijeha koji je činio jedan od dvojice. Dva muslimana, dva brata se vole u ime Allaha i duže se. I potom se posvađaju i razmjerice između njih bude pa se rastave. I nisu više braća kao što su bila. Kaže, to je zbog grijeha koji čini vjerovni dvojci. Ovo su riječi poslanika. Grijeh negativno utječe, mora, mora se osjetiti posljedice griješenja. Kaže, isto je slučaj skrije kad čovjek počinio grijeh, pa ga mogu upakovati u nekakvu ambalažu i u sedmu ga zemlju negdje ukopao, kaže, to bi izrasto nešto Grijeh bi se, taj grijeh se pojavio. Jer je to suprotno onome na čemu je Allah šalim stvorio čovjeka i na čemu počiva zemlja i nebo. Zato kažemo, draga moja braćo, od prirode čovjeka jeste da griješi. Tako je on biće slabašno da griješi. No međutim, čovjek se mora uvijek gledati kada pogriješi i kada prestup pučini, s tome gospodin da se vrati. Da se vrati i da oprosto od Allaha Želešanu zatraži. Kaže uzvišenje Azza wa Jal, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاهِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر ذنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون Oni koji kaže kada prema sebi nepravedni budu nemoralno djelo počine sjete se Allaha Đelešanu. Pogreši čovjek pa se sjeti svoga gospodara. I zatraži oprosta za grijeh koji je počinio. A ko to može grijehe oprostiti mimo, do, mimo Allaha Đelešanu? Olem ju sirru ala ma fealu. I kaže ne ustraju onome što spočinje. A znaju da je to grije. Ulaike jazauhum magfiratum min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidin fiha wa ni'ma ajrul amilin. Takvima nagrada pripada od njihovog gospodara. Džennetske rijeke koje teku ispod tih dženneta u kojima će vječno boraviti a divne li nagrade za one koji budu lijepo činjeni. Koji budu dobra djela jeli, činjeni. Znači, čovjek kada pogriješi, braćo, i to je njegova priroda da pogriješi, ali je od njegove prirode na kojoj ga Allah još ono stvorio da se vrati svome gospodaru i da zataži oprosta i magfiretan od njega subhanahu wa ta'ala. Kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam u hadisu koga bilježi vam Tirmizi, Ibn Mađe, Hakim i drugi, sa dobrim lance prenosilaca, Kulli beni Ademe hatpa'un, u hajru hatpa'ine etavabun. Svaki, kaže Ademov, sin, svaki čovjek je griješnik. A najbolji griješnici su oni, oni koji se kaju, koji se vraćaju Allahu Đelešanu. I kaže poslanik sallallahu alaihi sallam u hadisu koga zabilježio ima muslim i ima Mahmed i drugi Voledi nefsi bijedi. لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم kaže tako mi onoga u čijoj je ruci moja duša da vi, kaže, ne griješite. Da vi niste griješnici. Allah bi vas, kaže, uništio, pa bi došao sa drugim narodom koji griješi i traži oprost od Allaha, pa bi im Allah opraštao. Poslanik sallallahu alaihi sallam u ovome hadisu govori nam da je čovjek griješnik i da mora griješiti. Da ne može biti da čovjek bude bezgrišan. To su meleki. Čovjek mora griješiti. I od prirode čovjeka da griješi. No međutim, mora čovjek tražiti oprosti da važeš oni braćice. Ovaj hadis i hadisi koji imaju kontekst sličan njemu, nikako ne odobravaju griješenje, niti postiču na griješenje, Bože sačuvaj. Griješenje je haram po Kur'anu i po sunnetu i po konsensusu islamskih učenjaka. I haram biva shodno grijehu koji se čini. No međutim, ukazuje on samo na jednu prirodu čovjeka. Da je čovjek griješnik i da uvijek treba gledati da se vraća Allahu Đelešanu. Jedne prilike, sjećam se, jedan brat je kazao drugom, kaže, Allah ti oprostio. A kaže, jesam li ja to pogriješio da mi Allah oprostio? Da li ja to, kaže, griješim pa da mi Allah oprostio? Subhanallah. Poslanik, sallallahu alaihi sallam, najbolji rob, dnevno se 70 puta u drugim rivajcima kod muslima 100 puta kajao. I tražio oprost od Allah, jelšan. Najbolji, najbolja ulema umeta smatrali su sebe najvećim griješnicima. Ebu Bekr, I drugi, i Omer, pitaju, kaže, ovaj, pitaju tajnika poslanika, ali sallatu sallam, kaže, jesmo mi među munaficima. Ispriča o tome. A obični čovjek muslima ne da sebi kazati, jeli, da griješi. Znači, priroda čovjeka jeste da griješi, ali je priroda čovjeka da se kaje, da se vraća Allahu Đelšanu. I to je razlika između čovjeka i šeitana. Šeitan kada je pogriješio, nije se htio pokajati. Ali čovjek kad pogriješi, mora se pokajati, mora se vraćati kazao je šeitan, alejhi lanetullah, kaže u jednom hadisu koga bližemo Mahmed, Tirmizi, Ibn Mađe i drugi, sa vjerodostavnim lancem prenosilaca, da je šeitan kazao, gospodar moj, zavodit ću ljude i odvodit ću ih sa pravog puta sve dok imaju duše u svojim tijelima. Pa je Allah Žešanu njemu kazao, kaže, tako mi moje veličine i moga ponosa, kaže, ja ću im, kaže, opraštat, kaže, sve dok budu oprosto traženi. Ne može nikako šeitan i njegove spletke da nas vladaju ono što može Allah Žešanu jeli, da opusti robu. I kazao je Allah Žešanu u hadisi kuci kako se navodi, kada bi kaže mi Allahov rob došao kad je sa grijesima koji su ispunili što između nebesa i zemlje i oprosta zatražio, kaže ja bih mu oprostio. Znači čovjek koji učini grije nakon svih nastojanja i napora da ne upadne u taj grijeh, pa ga učini i zatraži oprosta od Allaha Žešanu, uzvišen je Allah Žešanu će mu inša Allahu Teala oprostiti. Jer braća svaki čovjek, svaki musliman ima grijeh koji čini cijelog svoga života, dok ne umre. Do zadnjeg svoga dana čini taj grijeh. Znao ili ne znao, bio svjestan ili nesvjestan, on čini taj grijeh. To je konstatacija poslanika, sallallahu sallam. Došao u hadisu koga bilježi imam tabaranija u El Muadžemul Kebiru sa vjerodostojnim lance prenosilata da je Allahov vjerovjesnik sallallahu alaihi sallam kazao Ma min abdin mu'minin ila wa lehu zembun la yufariquhu hatta yufariqa dunja. Kaže, nema ni jednog Allahovog roba vjernika, a kaže da ne čini jedan grijeh koga ne napuša dok ne napusti dunjavog. Dok god boravi na zemlji griješi. Jer kada bi čovjek ostavio griješenje, onda bi bio jeli, kao nemet. A to je nemoguće. Ima grijeh, znači čini ova do kraja jeli, svoga života. E samo je stvar u tome da li će čovjek pokajati se Allah za za taj grijeh ili će ustajati čineći ga i ne osjećajući jel, da čini grijeh. Navodi se u hadisu u predaji koji bliži imam Buharija od Ibnu Mes'uda kao njegove riječi da je kazao, kaže vjernik kada počini grijeh, kaže on to vidi kao kaže da su brda navaljena na njegova leđa. Kao brda da su na njegovim leđima. A kaže nevjernik, kaže kada učini grijeh i veliki griješnik, kaže on samo kaže vidi to kao, kaže, muha koja polazi ispred njegovog nosa, pa on kaže, rukom je, kaže, odbio. Ne osjeća ništa. I kaže, Enes radi Allahu ta'ala anhu u predaju koju bilježi imam Buharija, obraćaju se tabinima. Najboljoj generaciji nakon ashaba. Kaže, innekum ne ta'amelune amara. Hije edeku fe ajunikum mine šar. Wa in kunna na'uduha ala ahdi nebi sallallahu alaihi sallam mine mubiqat. Kaže, vi činite, kaže, dijela i grijehe Kaže, koji su, kaže, u vašim, u vašim očima, kaže, tanji od lake. Ne znače ta djela kod vas ništa. Smatrate da to nisu grijezi. A kaže, mi smo to smatrali u vrijeme poslanika da su to, kaže, veliki grijezi. Mubifac. Najbolja generacija muslimana nakon ashaba, tako je činila. Šta onda da mi kažemo za naše vrijeme? Jedan od islamskih učenjaka, braćo, kada je ušao u Bejtul Maktis, u Kudus, našao je 500 halki u kojima se stiče za njim. 500 halki kojima se stiče šerijatsko znanje. Pa je kazao džehl je zavladao dunjalukom. Nema šerijatskog znanja. Nema znanja. Danas u cijelom svijetu nema 500 halki. U tom kucu možda nema ni jedne halke. Izgubi se potpuno. Šta onda da mi kažemo za naše vrijeme? Ako su oni tako govorili za njihovo vrijeme, i to posebno govori Ibnu Dževzi kada piše u svojim dijelima, kaže, to je, kaže, bilo, kaže, ovaj, a šta kaže kazati za naše vrijeme, koji je živio u šestom hiđuskom stoljeću? A šta onda da mi kažemo za vreme vrijeme jeli, u, kome, u kome se nalazimo? Kažemo, draga moje braćo, od čovjekove prirode, njegove fitre na koje ga Allah žalom stvorio jeste da čovjek griši. No međutim, isto tako od te fitre jeste da se čovjek vrati da se pokaja Allah žalom. Koji ćemo prosto? Kaže Allahu vjerovjesnik alejhi salatu vesselam u hadisu koga je zabilježio Imam Sabarani i Bejheqi sa vjerodostojnim lancem prenosivaca kaže inna sahiba šimal le jerfaul kaleme site saatin anil abdil muslimil muhtil musi fe in nedime o stakfer Allahe minha el kaha o illa ketebe wahideten kaže u istinu kaže melek koji se nalazi na lijevom čovjekovom ramenu koji piše loša djela kaže sačeka šest sati nakon što čovjek nepokornik počini jedno djelo Pa ako se pokaje u roku od tih šest sati, ne upiše mu to vaše djelo. A ako se pokaje nakon tih šest sati, upiše mu Alašanu, a nakon toga jel mu, upiše mu jedno vaše djelo. Samo. I možemo ga Alašanu uprostiti. Šest sati Allah Žešanu da svome robu slobodno. I ovo je hadis jer odostajeno, poslanika Ali Isra Zasrana. Šest sati ima čovjek vremena da se pokaje Allah Žešanu. U ti šest sati se ništa ne piše. Jer čovjek kada pogriješi, on je tada ljud. Kada se malo smiri, onda vidi da je učinio grešku pa se pokaju. Jer se ljud čovjek nikada neće pokaju. Jedne prilike je poslanik sa osadime vidio čovjeka koji je razljutio se. Pa je kazao, kaže, ja znam riječi koje je kada bi on kazao, kaže, otišla bi ljutio njega. Prestao bi biti ljud. To je poslanik kazao jednom ashabu koji je bio pored njega. Taj asab brže bolje ustao i otišao i kazao tome čovjeku, kaže, čuo sam poslanika da je rekao to i to. A ovaj ga upita, a koje su to riječi? Tako ljuti. Kaže da kažeš, a uzu billahi mine šepanu rađim. Da, za, da zatrašiš, utočiš tako da lažeš anu od prokletog šepana. Pa mu kaže, ovaj kaže, zar ti misliš da sam ja lud? Oholio se još više. Poslanik sa je dobro znao, poslanik je njega mogao poznati kada to njemu. Ali je poslanik znao da se ljutom čovjeku ne treba tako govoriti. Da čovjek treba znači vrijeme da se malo ohladi. E tako je Allah što dao ovih šest sati da se čovjek malo smiri. Da ima vremena da odspava i da jede i tako dalje, da se malo odmori i da onda da se da traži oprost od Allaha Đelšan. Ako u tih šest sati ne pokaje se, upiše mu samo jedan grijeh. Allah kad neko učini dobro djelo, upiše ti to jedno dobro. Do deset puta, do sedam stotina puta i više od toga. A kada pogrešiš, samo jedno vaše To ne ima braća nikod koga, samo kod našeg uzvišenog stvoritelja. Bilo bi potpuno normalno i realno da Allah Đelešanu kaže za jedno dobro djelo koje učiniš imaš 700 dobrih djela. A za loše djelo koje učiniš imaš 700 loših. Da li bi neko mogao prigovoriti? Ne bi mogao prigovoriti. Ali Allah će šanovi svoje pravde i milosti, prevelike pravde i milosti. To je više od pravde. Znači upiše za jedno loše djelo samo jedno. A dobro nagrađuje koliko hoće. Ovo bi smo, braćo, mogli uzvišenom Allahu Đelšanu, naravno ne uzvišeni primjer pripada, ali kada bismo mi ovo uporedili sa kada bismo uporedili ova dva čovjeka. Onoga koji se pokaja u roku dobi šest sati i onoga koji se nije pokajao. Mogli bismo to uporediti sa jednim profesorom koji je ušao u odjeljenje gdje ima predavanje. Kada je htio da upiše odsutne učenike, spomenuli su mu se dva učenika koja su odsutna. Kada je htio da upiše toga prvog, on je u tom momentu ušao na vrata. Nije ga još upisao. Pa mu je rekao, idi sjedi na mjesto svoje. I nije ga upisao. Drugog je zapisao. Nakon izvjesnog vremena došao je taj drugi. Ovaj ga je pustio profesor da uđe u čionicu, da prisutuje predavanju i prekrižio ga je. Onaj prvi nije nikako upisan. Drugi je upisan, ali to mu se ne uzma za zlo. Ne računa mu se jeli da je bio odsutan. No međutim, stoji da je on nešto počinio pa je prekrižen. E tako isto je ovo. Ovaj. Čovjek koji se pokaje, ništa mu se ne upiše u njegovu sahifu i u njegovu knjigu. Međutim, onaj koji se ne pokaje, to mu se upiše. Pa ako zatraži oprosta, to mu se oprosti. No, međutim, ostaje tamo nešto kao da je on to učinio. E, zato je najbolji onaj koji se odmah. To ne znači to je, to je treba čeka šest sati. Ali ima vremena. Najbolji onaj koji dok pogreši, da se odmah, jeli, da se odmah pokaje s onom gospodaru, a za uđen. Jer je poslanik, sallallahu alaihi sallam, kazao u hadisu koga bileži Ibn Mađe je Hakim Etirmizi u Nevadil Usul sa dobrim lancem prenosilaca kaže Etajbu mine zembi kemen la zembele. Onaj koji se kaže pokaja od grijeha kao da nema grijeha. Kao da nema grijeha u smislu da neće biti pitan za grijeh koji je, koji je počinio. Znači, braćo, čovjek kada učini grešku i prestup, mora se vratiti Allah za šanu pokajati. Ne smije ustrajati, ne smije poprimiti to svojstvo prokletog šeitana pa da se ne pokaja Allahu Đelešanu. Kaže uzvišeni, otubu ila Allahi džemijan, ejuhel mu'minune, la'allakum tuflihun. Pokajte se Allahu Đelešanuhu, o vjernici, da biste uspjeli. I spominjali smo da se poslali sa osana kao najbolji Allahom rob, kaj je odnevno do stotinu puta. I kaže u drugom hadisu, koga je zabilježio Ebu Nuaym u Hilijeti Leulija, sa vjerodostanim lancem prenosilaca, tuba limen vođede ti sahifetihi istigfaren kjetira. Blago se kaže onome ko nađe u svojoj sahifi, u svome dijelu gdje se pišu njegova, u, svojom, u svojoj knjizi gdje se pišu njegova dijela, dobra je loša koji nađe, kaže, puno oprosta i puno istigfara da ga je činio Allahu Đelešanu. I kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže ko bude htio da zna šta ima kod Allaha neka pogleda kaže šta Allah ima kod njega. To jest ako budeš htio kod Allaha da imaš oprost od, od njega subhana wa ta'ala moraš mu se pokajati za ono jeli, što si učinio. I kaže uzvišeni Ja ejuhan ladine amenu tubu in Allahi teubeten nasuha asa rabbukum en yukeftira ankum sejijatikum o yudhilakum džemnatin teđim in tahtijan alfam. O vjernici pokajte se uzvišenom Allahu Đelešanu teubeten nasuha iskrenom teobom. Ne bi li vam vaš gospodar oprostio vaša loša djela? I uveo vas u džennete ispod kojih rijeke teku. Jeume la nabije wal ladine amenu ma. Na dan kada Allah Đelšanu neće poniziti poslanika, ali i salatu wasalam, i vjernike. Nuruhum jesa, min bejni i dihi u obje imanihim. Njihovo svjetlo će biti ispred njih i sa njihovih desnih strana. Jekuluna rabbena etmim lana nunara. Jekuluna rabbena etmim lana nurena. Uogfir lana. Inneke ala kulišin šin qadir. govore gospodaru našu, potpuni nama naše svjetlo i oprosti nam, u istinu si ti, u istinu si ti, jeli svemoćan. Jeli neophodno je čovjeku da bi zaslužio Allahu magfiret da mu, da mu te obu jer učini i da oprosta od svoga gospodara, a za zatraži. Uzvišeni Allah Želešanu u braću ima stotinu svojih milosti kao što je došlo u hadisu koga bilježi imam u sve. Stotinu milosti. Od otih milosti samo jedan dio je spustio na dunjaluk. I od toga životinja doji svoje mladunče. Majka svoje dijete. Ljudi se međusobno vole. A onih 99 milosti je ostavio kada će to biti najpotrebnije ljudima. Kada dođu ljudi sa brdima svojih grijeha, kada ih bude trebao, kada im bude trebao praštati njihove jelgije. Čak u tim momentima i šeitan će pomisliti da će mu Allah oprostiti. Šeitan kada vidi Allahu milost, on će pomisliti da će mu Allah oprostiti njegove grijehe koje će. I ne smije čovjek nikako kazati, braćo, da Allah Đelšanu neće oprostiti čovjek. I da neće nekome oprostiti. Kaže poslanik sallallahu alaihi sallam u hadisu koga bliže ima muslim i tabaranija da je jedan čovjek uvijek upozoravao svoga brata koji je puno griješio. Da ne čini grijeh koji čini. Pa kada se nije htio oprostiti ova grijeha, ovaj njegov brat pokornik mu je kazao, neće ti Allah, kaže, oprostiti tvoje grijehe. Neće ti oprostiti tvoje grijehe. Pa je Allah Žešanu kazao, ko je taj ko sudi mojim rahmetom? Kaže, njemu sam oprostio, a kaže, tvoja sam dobra djela poništio. Oprostio sam onome griješnju koji je nepokoran bio, a tvoja sam dobra djela poništio. Jer je to propust u akidi, u akajdu, taj nije imao ispravan akajdu koji je kazao da Allah neće i da ne može nekome oprostiti. Kazati da Allah ne može nekom je oprostiti, to je kufur i nevjerstvo Allah. Allah može sve. Allah može oprostiti čovjeku najveće grijehe koji je činio. Čak braćo Farao, najveći griješnik, pokušao je na kraju svoga života da mu Allah Žešanu oprosti. Ne bi li kako uspio. Ali je nažalost pokajao se u vremenu kada se te oba ne prima. Kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam u hadisu koga bileži Tirmizi, imam hakim, Imam Ahmed i drugi sa vjerodostojnim lancem prenosilaca kaže da mu je rekao Džibril alejhi selam. Džibril alejhi selam je kazao našem vjerovjesniku alejhi selam. Kaže da si me vidio, kaže kako ja uzimam, kaže iz mora onoga blata i pjeska i trpam ga, kaže u usta faraonu. Kad se faraon tušio. Kaže trpam to blato u usta faraonu, kaže bojeći se ne hafete nem tudrikuhu rahme. Kaže bojeći se, kaže da ga ne stigne Allahova milost. Džibril alaih sram je pomislio da će faraona stići Allahova milost. Zašto? Zato faraon kad se je gušio, kale amentu ennehu la ilaha illa lezi, kale amentu ennehu la ilaha illa lezi amenet bi, bihi benu Israil. Kaže da je faraon lanetullah kazao, vjerujem, kaže, da nema drugog Boga od onoga u koga vjeruje benu Israil. U ene minel muslimin i kaže ja sam musliman. Ja sam, kaže, pravi vjernik. Pokajao se Allahu Đelešanu, vratio se. No međutim, vratio se u vremenu kada se te oba ne prima. Vratio se u vremenu kada je duša došla do ključnih kostiju. Kada se te oba ne prima. Kada sunce izlije sa zapada, nema te obe. On je, znači, pokrio se u vremenu kada te oba nije primio. U Ane Milan muslimini kaže, ja sam musliman. Pa mu Allah Đelšanu odgovara, pobijajući te njegove riječi, kaže, al ane wa kada asejte min qabl, wa kunte min al mufsidin, Kaže, da se sad kaješ. Sad se kaješ, a prije si toga nepokoran bio. I kaže, ne red si po zemlji činio. Kad je umenu ne džike bi bedenike li tekune li men halteke aje. O inne kethire mine nasi an ajatina la gafinun. Kaže, danas ćemo mi tvoje tijelo sačuvati. Danas ćemo mi tebe ostaviti da budeš poukom onima koji stede nakon tebe. A kaže, u istinu su mnogi ljudi prema našim ajetima nema. Faraon, najveći nepravednik i najveći zločinac koji se mogu pojaviti u dunjaluku braća. On je za sebe tvrdio da nema drugog Boga od njega. Pa kaže svoj onome Haman, onome koji ga je služio, kaže, sagradio mi, kaže, jedan visoki toranj i kulu stepenice jedne, kaže, da se popnem do tog Musaova Boga, ja smatram, kaže, da je on lažan. Najveći nepravednik, najveća stvar koju čovjek može učiniti, najveći grijeh je što da kaže za sebe da je Bog i božanstvo. On je to činio. Al Džibril se pored toga znajući Allahu milost pobojio da će mu Allah oprostiti. Pa iz mržnje pa ma njemu Džibril mu je alaih sram trpao blato u usta da ne može izgovoriti ali riječi te obe i oprosta. Vidimo, draga moja braćo, da je milost Allaha Đelešanu okružila nebesa, nebesa i obuhvata nebesa i zemlje. I da čovjek treba se pokajati svome gospodaru za ono što čini. Dnevno se mora kajati svome gospodaru prije spavanja treba se pokajati svome gospodaru ili ne zna hoće li sabaha dočekati. I ne može čovjek smatrati, ne smije sebe smatrati nepogriješivim i da je od onih koji nisu nikada pogriješili. Čovjek dnevno čini stotine grija. No međutim, stvar je u tome što je toliko možda u tim grijesima uronuo pa da ne osjeti on grijeh koji čini. Smatra ono što čini da je to potpuna jer je normalna stvar koju čini a to je nepokornost jeli prema njegovom gospodaru Azuđe. Molim Allaha Đelešanu da primi od nas ono što činimo, a da nam oprosti naše rđave postupke i da nas spoji sa našim poslanikom, ali i sratu veselam u dženevskim prostranstvima. Sallallahu ala sejdina Muhammed wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.